mas eu vou bem. Chorar que derrubou os inimigos. mas eu vou bem. Conta no forte, orações que derrubou os inimigos na minha vida. Só Deus que pode, eu já tive diversos amores. Escrevi várias canções por vocês, esqueci todas elas, entreguei meu coração. Não correspondeu, não deu atenção. Eu larguei de mão dos, perdeu na própria ilusão. Mas se aconteceu isso, foi pra me entender. E nem toda consideração que você tem pelo próximo, próximo vai ter por você. Não era amor, nunca vai me amar. A menina com o corpo lindo e pelas palavras tentou me enganar. Não conseguiu. Deus é mais forte. Ele me mostra quem quer é o meu mal, o meu bem e minha morte. Mas eu vou bem Contando forte orações que derrubou os inimigos na minha vida Só Deus que pode Só Deus que pode Só Deus que pode É o Gui da Norte, tá? É o Gui da Norte, tá? É a dica sua! Contando no forte Orações que derrubou os inimigos na minha vida Só Deus que pode, eu já tive diversos amores Escrevi várias canções por você Esqueci todas, ela entreguei Meu coração Não correspondeu, não deu atenção Eu larguei de mão, tu perdeu na própria ilusão Mas se aconteceu isso, foi pra me entender Que nem consideração que você tem pelo próximo, próximo vai ter por você. Não era amor, nunca vai me amar. A menina com o corpo lindo e pelas palavras tentou me enganar. Não conseguiu. Deus é mais forte. Ele me mostra quem quer o meu mal, o meu bem e minha morte. Mas eu vou bem seus que derrubou os inimigos na minha vida. Só Deus que pode. Só Deus que pode. que ah. Ah. É o da Norte, tá? É o da Norte, tá? forte, orações que derrubam os inimigos na minha vida. Só Deus que pode.